السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى وسلم عليه الله وبعد الحمد لله Allah الله سبحانه وتعالى tunapokutana tena ndugu zangu na dada zangu e, ili tuendelee kukumbushana kwa sababu dini yetu msingi yake ni wadhakir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin e, kumbushaneni kwani huko kukumbushana itawafaa waumini na natarajia insha Allah tabaraka wa taala e, sote tutakuwa wenye kufaidika na hizi nasaha ambazo zitakuwa ni nasaha fupi nasaha mseto tunapoelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan biidhnillah tabaraka wa taala na leo tutazungumzia umuhimu wa mtu kuweza kupigana na, na hawa yake, matamanio ya nafsi yake. Kwa sababu mara nyingi huwa tunaelekea au tunaishia kumwasi Allah Subhanahu wa Ta'ala si sababu ya kutojua huwa twajua ya kuwa tunakosea, tunafanya maasi, tunafanya makosa, tunafanya dhambi. Lakini pamoja na hiyo inakuwa ni vigumu mtu kuasi matamanio yake, kupinga nafsi yake inavyomwamrisha na kumsukuma kum, uh, kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala au kumkosea Allah kwa namna moja au nyingine. Ndio maana wema waliotangulia walitusisitizia jambo hili la mtu kupigana na nafsi yake, mtu kustruggle na matamanio yake, aya ase na ayakatae عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أسمى متومي صلى الله عليه وسلم katika hadithi ambayo imesahihishwa na Sheikh Albani na imepokewa na Fudala bin Ubaid radhiyallahu anhu asema hakika almujahid ni man jahada nafsahu fillah mtu ambaye ni mjahid wa kisawasawa ni yule ambaye atapigana na nafsi yake kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na ibn al-qayyim rahimahullah kuhusiana na qaulullah ta'ala walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana aya misho katika suratul ankabut aya 2069 sura 29 Allah sema na wale wanaojitahidi kwa ajili yetu kwa yakini tutawaongoza eh, kwenye njia zetu asema hapa Allah ambatanisha mambo mawili Allah subhanahu wa ta'ala lihidayah biljihad Allah subhanahu wa ta'ala ameambatanisha kule mtu kujitahidi na kustruggle katika njia ya Allah na uongovu tunawaongoza kwenye njia zetu asema fa akmalu nasi hidayatan mtu ambaye atakuwa katika njia ya uongofu katika mazungumzo yake vitendo vyake imani yake ni a'dhamuhum jihada ni yule ambaye atakuwa ana struggle na matamanio ya nafsi yake anafanya bidii kuasi nafsi yake inavyomwamrisha au shaitani anapomsukuma kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala Kisha akasema Ibn Qayyim wa afradul jihad jihadu nafsi wa jihadu hawa wa jihadu shaitani wa jihadu dunya akasema jihad ambayo ni muhimu zaidi ambayo itampelekea Muislamu hata kushiriki katika jihad ya kisha, ya kisheria ya vita asema ni jihadu nafsi ni mtu kupigana na matamanio ya nafsi yake wa jihadu laha kupigana na nafsi yake wa jihadu hawa na kupigana na matamanio yake wa jihadu shaitan na kupigana na whispers of shaitan shaitani kumwasi kwa namna yote wajihadu dunya na mtu kupambana na dunia hii isimghuri isimpoteze asema faman jahada hadhihi al-arba'a fillah hadahu Allah subula ridahu al-musila ila jannati atakayepigana na mambo haya manne kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala basi Allah atamuongoza katika njia yake njia ambayo mishowe itampeleka katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala waman taraka aljihada fatahu min alhuda bihasbi ma aqbala min aljihad na yoyote ambaye atakosa kupigana na mambo haya manne basi atakosa uongofu kwa kiasi cha yeye kulegea katika jihadi yake na vile vile asema ibn al-qayyim rahimahullahu tabarak wa taala ashaddu al-jihad jihadul hawa kati ya haya manne yote lile ambalo kwamba ni muhimu zaidi wewe kukaa makini nayo ni matamanio ya nafsi yako ni hawa ya nafsi yako waman manaa nafsahu hawaha na yoyote ambaye atajibidisha yeye kuikataza nafsi yake matamanio yake hasa yale ambayo ni haramu faqad istaraha min ad-dunya wa balaiha basi yeye atakuwa amejipumzisha kutokamana na vishawishi na balaa ya hii dunia atapata starehe katika hii dunia wakana mahfudhan wa muafan min adhaha na atakuwa ni mwenye kuhifadhiwa na kulindwa kutokamana na maudhi mbalimbali ya hii dunia kwa hivyo misho malizia ndugu zangu na dada zangu na kauli ya ibn Uthaymeen rahimahullah anavyosema al-hurriyatu al the real freedom hurria ya kisawasawa ya kikweli kweli hiya alqiyamu bi ta'ati Allah azza wa jal ni mtu kujibidisha yeye kuwa katika taa kumti Allah subhanahu wa ta'ala na kujepusha na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake walaysa itlaqul insani nafsahu na hurria freedom ya mtu kuweza kupata sio mtu kujiachilia atakavyo liyamala kulla shay'in arada ayeye mtu kufanya kila anachokitaka mtu aseme my dress my choice avae anavotaka akule anachotaka anywe anayoyataka aseme mazungumzo azungumze anayotaka aseme kuna freedom of speech na kadhalika na kadhalik la shekh asema huu sio uhuru wa kisawasawa alhurriyatu alhaqiqiyya ni mtu kujikita katika kumtii Allah na kumtii mtume wa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata fikra na na mawazo na faham ufahamu ya wema waliotangulia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie ni miongoni mwa wale ambao watapigana na matamanio ya nafsi zao na kujiweka mbali na maasi ya Allah hasa wakati huu tunapoelekea mwezi mtukufu wa Ramadhan na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala tufikishe باذن الله تبارك وتعالى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته